I recognized that ideas could be as important weapons as anything. And soon I found out that I could give advice and a person could win his or her goals Predstavljam te jadnosti u idealnom svetlu Ciljnih grupa sva čula, uplićem u mrežu Opuštam roditelje, mami malu decu Da armiju poklonika privodim tvom brendu Predstavljam te jadnosti u idealnom svetlu Ciljnih grupa sva čula, uplićem u mrežu Opuštam roditelje, mami malu decu Da armiju poklonika privodim tvom brendu Stvarnost nije stvarna, svetlost nije sjajna Neba i mora nisu dovoljno plava Na vrhu planine nema dovoljno visine U crnoj rupi sigurno nema dovoljno gustine Sretno srećom Tu sam ja gde podbacila je priroda Da popravim, doradim, neophodno dodam Spakujem, prenesem, promovišem i prodam Zadovoljan klijent iskod svakog je mog posle Jer kod zadovoljnog kupca pre samo jednog trena Nije postojala slutnja da mu tako nešto treba Marketinška kuća putem jake kampanje Od lavova savane redom pravi vegane Mi smo uspešno plasirali za boksere, eyeliner i tečaj Pa do branstva za buduće majke Na lokalnom tržištu je benchmark do daljnjeg Naš napredni rebranding za bivše radikale kale Predstavljam te javnosti u idealnom svetlu Ciljnih grupa sva čula, uplićem u mrežu Opuštam roditelje, mami malu decu Da armiju poklonika privodim tvom brendu Predstavljam te javnosti u idealnom svetlu Ciljnih grupa sva čula, uplićem u mrežu Opuštam roditelje, mami malu decu Da armiju poklonika privodim tvom brendu Pokida šef Freud i njegov sestrić Edvard Jozef je skapiro fino, danas bolje peglam Istini za ljubav ima mnogo bolja sredstva Po ceo dan bulje u dlani, na njemu ekran Pa znam šta se sluša, znam šta se gleda Šta se slika snima, šta se priča peva Ovo dobu ni u grobu, tajna nije sakrivena Statistika kompletna, analitika perfektna Kreativnost usmerena, kreiranju trenda Koji onom ko da više doneće još više keša Etiku tu slabo mešam ako ćemo iskreno Ko plače ako slučajno smjeći mrava cipelom Zemlja se vrti oko sebe i sunca Na njoj sva društva ljuska Oko isto kuca Položaja, interesa, uticaja, moći Na toj osi čitav vek Gladnu reč ja vodim Predstavljam te javnosti u idealnom svetlu Ciljnih grupa sva čula Uplićem u mrežu Opuštam roditelje, mami malu decu Da armiju poklonika privodim tvom brendu Predstavljam te jadnosti u idealnom svetlu Cijeni grupa sva čula, uplićem u mrežu Opuštam roditelje, mami malu decu Da armiju poklonika privodim tvom brendu And first I called what we did publicity direction. I would direct the conduct of people so that they could win through ideas their public goals.